Kakorkoli, naš namen v današnji oddaji ni obnavljati vsebine minulega dogodka, temveč v skladu s kontinuirano linijo naših oddaj nadaljevati tam, kjer smo ostali pred oddajo, ki smo jo, ukolikor ste že pozabili, tematsko posvetili Nikolaju Koperniku. Ker Zofijini razumemo, da ob današnjem toku informacij morda niste ujeli povsem v spomin sklepa, ki je sledil sklopu oddaj posvečenim modernim vprašanjem znanosti, naj v enem stavku obnovimo tudi ta zastavek, ki je pomemben, da boste lahko sledili današnji temi. Stavek te obnove je preprost ničejev aforizem. Umetnost je več vredna kakor resnica, ki mu sledi odločna zahteva, da je treba problem moderne poznanstvenosti življenja razrešiti skozi optiko umetnosti. Če je morda temu klicu iz spomina potrebna še dodatna stimulacija, jo lahko brez nadaljnega najdete na naši domači strani www.zofini.net. Ko že ravno omenjamo našo internetno stran, naj omenimo novost v naši ponudbi. Končno si lahko ob prijazni asistenci Kiberpipe preko naše strani popolnoma brezplačno na svoj računalnik prenesete in tam tudi ogledate dokumentarni videofilm Tiha smrt. sedaj pa k temi današnje odaje. Pod lupo filozofskega diskurza bomo vzeli računalniško umetno inteligenco, kognitivno znanost, ki se ukvarja z vprašanjem inteligentnih računalnikov. Za jedro obravnave bomo v osnovnih točkah vzeli odlomek besedila priznanega avstrijskega medijskega teoretika in ustanovitelja najbolj znanega svetovnega festivala računalniške umetnosti Ars Elektronike Petra Weiblach. Naj ob tej priložnosti omenimo, da prav letos festival praznuje 25-letnico delovanja, čemor bo tematsko posvečena tudi letošnja izvedba Ars elektronike, ki bo potekala od 2. do 7. septembra pod naslovom Time Shift – svet v 25 letih. Tej obletnici bo posvečen niz dogodkov iz sveta računalniške znanosti in umetnosti, Prvi v vrsti bo odprtje pregledne razstave o 25 letih festivala, ki bo svojo premiero doživela v petek 21. maja v New Yorku. Če boste v tem času morda kje blizu, tega gotovo ne smete zamuditi. Razstava bo trajala do 18. julija. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. we are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error. 21st century. das 21. Jahrhundert. Natur, Technik, Technik, Technik, Technik. 12 o'clock. It's midnight. Look at the clock. One hand has met the other hand. They kiss. Isn't that wonderful? That's the way a clock works. What's wonderful about it? Jean Baudrillard v knjigi z naslovom Das Ding und das Ich pripoveduje. V 18. stoletju obzori strojne revolucije se je pripetila nenavadna zgodba – Čarodej, velik poznavalec urarske umetelnosti, je skonstruiral nekakšen avtomat. Stroj je tako dobro uspel, njegovi gibi so bili tako mehki in naravni, da gledalci niso opazili razlike med njima, ko sta se oba pojavila na odru. Da bi predstavi dal nek smisel, se je mojstru zdelo potrebno, da je mehaniziral svoje gibe in vso svojo pojavnost, saj je gledalce tako vedno močneje preveval nelagoden občutek, da se ne morejo odločiti za pravega in bilo je vedno bolje, tako da so človeka imeli za avtomat in narobe. Ta zgodba na preprost način razkriva težavnost razmerja med strojem in telesom, med človekom in strojem. Zgodba pa osvetljuje tudi problem tehnike, saj bo dovršenost leti nekega dne lahko izničila razliko med človekom in strojem. Bo nekega dne računalnik, robot inteligentni stroj zmogel do popolnosti simulirati človeka, jasno, da je vsaka stvar načeloma amorfna. Stvari nekaj povedo tudi o svojih proizvajalcih. Prvič, vse, kar je ustvarila človeška roka, ima tudi lastnosti svojega izdelovalca, ravno zato, ker jih je proizvedel človek. Drugič, reči se obnašajo kot človek, ko smotrno delegirajo človeške lastnosti na objekte – stroje gradimo, da bi ti izboljšali, okrepili, prevzeli ali nadomestili človeške funkcije. V delu nelagodje v kulturi Freud poda zelo natančen opis te protetične funkcije strojev. Stroje konstruiramo zato, da bi zadovoljili človeške potrebe zato ima vsak stroj antropomorfne poteze. Odločilno pri tem je, da bo stroj ravno zaradi antropomorfiziranja, ki si ga vsi tako želijo, na vse zadnje tako izpopolnjen, da bo lahko nadomestil človeka, nad čemer pa ljudje negodujejo. Nesmiselno se je cilj antropomorfizacije vendarle popolna simulacija človeka in njegova nadomestitev. V pilotski kabini človek še kontrolira instrumente letala, ki ga v slepem letu vodi avtomatični pilot – Lahko si predstavljamo, da bo tudi te instrumente, ki kažejo potek leta, kmalo kontroliral stroj, ki bo odčitaval instrumente, se na nje odzival, vnašal podatke in tako dalje. Takšen inteligentni stroj, ki bi pravočasno reagiral, bi lahko popolnoma nadomestil človeka. To letalo, ta slepi kokpit, bi lahko samo od sebe povsem avtomatično vzletalo, letelo in pristajalo. Bilo bi avtonomno, odvisno samo od sebe. Avtomat. Ti avtomatični piloti pa zagotovo nimajo zavesti. Pa vseeno, čim popolnejši postajajo stroji, tem manj so nam potrebni ljudje. To je v svojem delu tehnika in civilizacija slutil že Louis Mumford. Stroj odpravlja človeške sposobnosti, kar vodi k paralizi. Parabola nam kaže, da izpopolnjevanje strojev s svojo popolnostjo prekaša samega človeka. Treba se je namreč vprašati, za popolnost česa pravzaprav gre prav za popolnost človekovih lastnosti. Stroje hočemo zaradi tega, ker delajo zanesljiveje, dlje, močneje ter naredijo več in natančneje kot ljudje. Stroji lahko tako zelo izpopolnjujejo človeške lastnosti, da lahko nadomestijo človeka oziroma del njegovih dejavnosti. Toda prav zaradi te dovršenosti strojev, prvotno nastalih iz simulacije človeka, ki jih ne vse zadnje prekaša, se bodo stvari postavile na glavo in bo človek simuliral stroj. Z dovršenostjo postanejo stvari njihove simulacije in samostojne, samodejne, avtonomne. Zaradi te svoje nove suverenosti vstopajo stroji do človeka, svojega producenta in ljudje do strojev, katerim priložnostno postanejo sužnji v novo razmerje. za stimulacijo vaše kritične fantazije. Zofijini ljubimci. Vsako sredo ob 18. Samuel Butler je leta 1872 v svojem utopičnem romanu Air One, nazaj prebrano Nowhere, že skoraj povsem natanko prepoznal problematiko razmerja med človekom in strojem. Zaradi njegove natančnosti človek naravnost beži k strojem. Stroj je v mnogih pogledih v prednosti pred človekom. Na vse zadnje bo človek postal parazit stroja. Iz teh premislekov je Butler v Erwan prvič razvil evolucijsko teorijo stroja. Podobno kot pri Darwinovi evolucijski teoriji vrst, so se skozi evolucijo razvili tudi sami stroji. Čeprav je njihov avtor pozabljen, so te misli danes zdeli Gotharda Gunterja, Hansa Moravca, Geralda Edelmana, Daniela Hilsa in drugih znova izjemno aktualne. Nobelov nagrajenec za medicino za leto 1972, Edelman, je v svoji knjigi s pomenljivim naslovom Neural Darwinism utemeljil novo teorijo o delovanju možganov in živčnega sistema, teorijo neuralne skupinske selekcije. Kakor nakazuje že naslov, gre tu za prenos in specifikacijo Darwinove evolucijske teorije na živčni sistem. V skladu s to teorijo deluje živčni sistem vsakega posameznika kot selektivni sistem, ki ustreza naravnim selektivnim mehanizmom, vendar je opremljen z drugačnimi mehanizmi. Kategorizacija različnih čutnih dražljajev, ki določajo človekovo vedenje, se pri tem izkaže za dinamični proces rekategorizacije. Edelman je iz heurističnih razlogov zasnoval avtomat, ki dele te selekcijske teorije vključuje v fizikalno strukturo nekega operacionalnega samoorganiziranega omrežja. Značilno je, da se ta avtomat za zaznavanje imenuje Darwin 2. Določene skupine vzdolž mrežne povezave signalizirajo svojo aktivnost drugim skupinam. Seveda so možna tudi paralelna omrežja z mnogimi paralelno delujočimi podomrežji. To omrežje se imenuje Wallace po teoretiku evolucije. Darwinovo omrežje reagira predvsem na individualen vzorec zdraženja in pri kategorizaciji opravlja izbor posamičnega. Volesovo omrežje se odziva na objekte, ki pripadajo enemu razredu in njegova kategorizacija ustreza statični. Obi omrežji skupaj tvorita klasifikacijski par. Medtem ko se Edelman približuje problemu na ravni učinkov realnega, se jim računalniški raziskovalec Daniel Schillis približuje na ravni simulacije. Leta 1983 je njegovo podjetje Thinking Machines Corporation zgradilo paralelni računalnik Connection Machine, v katerem na tisoče programov tekmuje v nekakšnem evolucijskem procesu, da bi od primera do primera našli najboljšo rešitev danemu problemu. Program neke vrste razsodnik, na poti do boljše rešitve izbira najboljšo različico softvera. Izbrani se v drugem krogu zopet pomerijo. Skozi takšen proces preživetja najmočnejšega se po vzorcu Darwinove evolucije in po Butlerjevi ideji računalniški programi sami razvijajo vedno više, da bi nekoč morda dosegli ravno to, kar hočemo. V nastavkih je Edelmanovo idejo dinamične rekategorizacije čutnih dražljajev predlagal že leta 1949 kanadski neurofiziolog Donald Hip v knjigi Organization of Behavior. Kolikor bolj aktivna sta oba neurona, to je kolikor več signalov si izmenjata, kolikor bolj se vzbujata, toliko močnejša postane zveza med njima. To bi pomenilo, da naši možgani malce na novo strnejo svojo fizično strukturo pri vsaki novi izkušnji. Sposobnost neuralnega omrežja, da oblikuje svoje povezovalne poti glede na izkušnje, je s simulacijo neuralne mreže dokazal Ralph Linsker iz IBM-ovega laboratorija. Za misel, Za misel menim, da je računalnik spiritualni stroj. Umberto Eco. despite your enormous intellect, are you ever frustrated by your dependence on people to carry out actions? Not in the slightest bit. I enjoy working with people. I have a stimulating relationship with Dr. Poole and Dr. Bowman. My mission responsibilities range over the entire operation of the ship, so I am constantly occupied. I am putting myself to the fullest possible use, which is all I think that any conscious entity can ever hope to do. Linsker je le eden od mnogih raziskovalcev, ki pod imenom konekcionizem skušajo doumeti človeške možgane s pomočjo novih neuralnih omrežij, ki se lahko samostojno učijo, proizvajajo asociacije, smiselno dopolnjujejo nepopolne vzorce in tako dalje. Terry Sejnovski, katerega nettok računalnik dela z ogromnim številom medsebojno povezanih umetnih nevronov, se uči glasno brati napisan tekst, pravi, da teorija nevronskih omrežij daje nov jezik, v katerem se raziskovalci različnih strokovnih usmeritev lahko pogovarjajo o možganih in duhu. Na obeh straneh, tako med strokovnjaki za delovanje možganov, ki se opirajo na izkušnje računalniške tehnologije, kot tudi med računalniškimi strokovnjaki, ki se opirajo na izsledke raziskav možganov, je nastala teorija, katere rezultat je nova generacija umetnih možganov, računalnik torej, ki bi ga namesto avtomat lahko poimenovali hipermat. Med revolucionarje neuralnega omrežja sodijo še Jim Anderson, ki je s tem začel pred 20 leti, John Hopfield, ki je opeljal pojem neuralnega omrežja in ga uporabil pri konstrukciji strojev, neurobiolog Gary Lynch, filozofinja Patricia Churchland, lingvist George Lakoff, Jeffrey Hinton in predvsem David Rammelhart in Jay McClelland, ki so izdali tridelno standardno delo, kjer so razvili nove vrste modelov za neuralna omrežja in ustrezno novo matematiko za njihovo formiranje. In talking to the computer, one gets the sense that he is capable of emotional responses. For example, when I asked him about his abilities, I sensed a certain pride in his answer about his accuracy and perfection. Do you believe that Hal has genuine emotions? Well, he acts like he has genuine emotions. Um, of course, he's programmed that way to make it easier for us to talk to him. But as to whether or not he has real feelings is something I don't think anyone can truthfully answer. Po raziskovanju umetne inteligence smo torej na tem, da utemeljimo znanost postbiološkega umetnega življenja. Ta znanost bi rada ugledala duha v stroju, rada bi odkrila, kako pride do spontanega samoorganiziranja molekul in živčnih omrežij, kako vidimo in se učimo, kako govorimo in mislimo, kako zaznavamo in spoznavamo, kako ste se skozi navidezno slepo načelo naravne selekcije porajali raznolikost in lepota življenjskih oblik in kako bi to evolucijo lahko simulirali in umetno proizvedli. Church Langton, izdajatelj knjige Artificial Life iz leta 1989, je prepričan, da se neka stopnja evolucija zaključuje in da se pričenja nova. Proces evolucije v nas nas je privedel do ur, ki razumejo, zakaj tik takajo, ki se začenjajo igrati z lastnim mehanizmom in ki bodo urni mehanizem kmalo zmojstrile, s tehnologijo, ki je potrebna za konstrukcije ur po lastnem dizajnu. Slepi urar je proizvedel ure, ki vidijo in te ure so videle dovolj, da bi same postale urarji, ker pa je njihovo videnje omejeno, bi jih morda morali poimenovati kratkovidni urarji. Proces biološke evolucije je proizvedel takšne genotipe, ki lahko kodirajo fenotipe in lahko neposredno manipulirajo svojimi lastnimi genotipi. Jih kopirajo, spreminjajo ali ustvarjajo nove. Vse to se dogaja v umetnem življenju. Sredi prejšnjega stoletja je človeštvo doseglo moč, da lahko iztrebi življenje na Zemlji. Sredi aktualnega stoletja pa bo življenje zmožno ustvarjati. Vzajemno manipuliranje in kreiranje genotipa in fenotipa do potankosti sledi predlogu vzajemne simulacije človeka in stroja, ki je naravni rezultat evolucije. Takšna perspektiva zaostri problem paraziterne simbioze med človekom in strojem oziroma odpravo človeka po stroju, ki ga je načel Butler. V tem smislu je Hans Moravec, direktor Mobile Robot Laboratory z Carnegie Mellon University, v svoji knjigi Mind Children prihodnost strojne in človeške inteligence zasnoval docela radikalno. V prvih dveh stavkih četrtega poglavja zastavi skoraj identično vprašanje kot Butler. Ali lahko stroji nadomestijo človeka? Njegov odgovor je tak kot Butlerjev. Inteligentni stroji ogrožajo našo eksistenco. Pred iztekom našega stoletja bodo stroji tako kompleksni kot mi in ponosni bomo, če se bodo izdajali za naše potomce. Obseg sedanje kompleksnosti strojev pride do izraza v besedi prijazen do uporabnika. Upravljanje strojev je postalo bolj zapleteno, kot bi si to želela naša preprosta pamet. Predvsej je namenjeno oblikovanju uporabniku prijaznejših strojev, to je znižanju njihove kompleksnosti. V bilijon let trajajoči tekmovalni spirali so naši geni izigrali drug drugega in proizvedli novo čudežno orožje – inteligentni stroj – Ti otroci našega duha se nas bodo nekega dne osvobodili in začeli novo življenje. S pričetkom nove industrijske revolucije pred 200 leti se je začela končna faza, v kateri so človeške telesne funkcije nadomestili umetni nadomestki. Stroji so postali nepogrešljivi za prevoz, proizvodnjo in tako dalje. V zadnjih letih razvita in vsakih 20 let tisočkratno zvišena računalniška zmogljivost mehaničnih strojev nas približuje času, ko ne bo primankovalo umetnih delov za bistvene človeške funkcije, fizične ali duhovne. Inteligentni robot, višek tega razvoja, se bo sam konstruiral in izboljševal, brez nas in brez genov, ki so nas zgradili. DNK bo v evolucijski tekmi poražena. Tak genetični take-over stroja bo radikalno preoblikoval našo kulturo. Let's been just informed that there's an unknown virus that's attacking all clubs. Symptoms have been said to be heavy breathing, wild dancing, coughing. So when you hear the sound, hoo! Run for cover, motherfucker! pretty boy, here I come. Pumps in the bump, make you wanna hurt something. I can take your man, I don't have to set something. Hang him out the window, call me Michael Jackson. I'm a pain in your rectum. I am that bitch y'all slept on. Heavy hitter spit better call me rerun. Hey, hey, hey, I'm um, what's happening? Hypnotic in my drink, that's right. Shake your ass till it stink, that's right. Mr. Mo's on the beat, that's right. Put it down for the street, that's right. Pass that touch, pass that touch, pass that touch. Shake your stuff, ladies. Pop that, pop that, jiggle that fat. Don't stop, get it till your clothes get wet. Number one, drums go bump, bump, bump. This beat here will make your home bump jump. If you's a fat one, put your clothes back on before you start putting potholes in my lawn. Oh my gosh, oh my gosh, I'm under attack like my name was Saddam. I am the bomb from New York to Milan, and I can write a song sicker than Jeffrey Dawn. Who touched my car alarm? Breaking my car, you will hear Viper arm. I've been a superstar since Daddy King was raw. I'm live on stage, come on and give me some applause. Thank you. Thank you. You all are so wonderful. Come on, pass the Dutch, baby. Shake, shake, shake your stuff, Pop that, pop that, jiggle that fat. Don't stop, get it till your clothes get wet. Listen up, motherfuckers. You have five seconds to catch your breath. Five, four, three, two, one. Pop that, pop that, make that money. Just keep it going like the Energizer Bunny. Shift that, shake that, move it all around. Spank that, yank that, Dutch back now. Freak him, freak her, whatever your choice. Didn't come to judge, I came to get your moist. Scream. My voice is lost. Can I get a ride on a white horse? Come on, pass the Dutch, baby. Shake, shake, shake your stuff, ladies. Jiggle that fat. Don't stop, get it till your clothes get wet. Pop that. That's a Dutch, baby. Jiggle that fat. Vaša bližnica do Zofije www.zofijini.net Sedaj smo sicer še živa bitja z organizmi, ki so do popolnosti definirani z organskimi geni, toda kot živa bitja funkcioniramo v našem kulturnem okolju le še, ko se zanašamo na informacije, ki se ne ponavljajo iz generacije v generacijo z geni, temveč na informacije, ki so proizvedene in shranjene zunaj naših genov. Stroji so postali nujno potrebni za vzdrževanje in rast naše kulture. Ljudje robotom ne bomo več nujno potrebni, to bo naslednji korak. Nekega dne bodo za svoj obstoj, izboljševanje in samoreprodukcijo lahko poskrbeli brez naše pomoči. Naša kultura se bo potem lahko razvijala neodvisno od naše človeške biologije. S tem se genetski takeover izpolni. Nastal bi postbiološki svet, kjer bi prevladovali samo izboljšujoči se, učeči se in misleči stroji, ki ne bi poznali omejitev umrljivega človeškega telesa. Po živalih in ljudeh bi inteligentni stroji upeljali tretjo fazo evolucije, kjer bi se kazali začetki kibernetike, umetne inteligence in robotike. Po moravcu je pospešenje razvoj teh strojev potreben za zagotovitev našega nadaljnega življenja in za ohranitev naše kulture. Neizogibni so posebej za raziskovanje in naseljevanje vesolja. Nekega dne bodo emigrirali v vesolje in nas pustili za seboj kot oblak prahu. Podobne misli je izrazil že Eric Drexler v svoji knjigi Engines of Creation, mikroskopski samoizdelujoči se roboti, mikrobots, izdelani na Integrated Circuits Miniature Technology in oskrbljeni z delno adaptacijo genetskih mehanizmov, bodo živeli neskončno dolgo in prevzeli bodo povsem določene naloge. Da bi ta pospešek ponazoril, je Moravec po kriterijih hitrosti računanja in velikosti shranjevanja sestavil nekakšno karto evolucije računalniških strojev. Čeprav nas impresivna tabela lahko prevzame, pa nas ne more preslepiti, glede določenih formalnih omejitev, ki pridajo do izraza v na začetku citirani paraboli in v slavni črč Turingovi hipotezi, pa tudi v Godlovem dokazu Turingovega testa. Welcome to voice print identification. When you see the red light go on, would you please state in the following order your destination, your nationality and your full name. Zofini, ljubimci. Godl je predložil formalni dokaz, da vsi stavki nekega formalnega sistema v tem istem sistemu niso formalno dokazljivi in so zaradi tega formalno dvomljivi. Iz tega bi lahko naredili sklep, da računalnik kot formalni sistem, vse, kar se da formalizirati, se lahko tudi mehanizira, ne more rešiti vseh neznank sveta. Iz tega pa sledi, da se v formalnem sistemu računalnika vsega ne da izračunati, formalizirati in mehanizirati. V ta sklep je dvomil tudi sam Godl, prednost pa je dal nealgoritemskemu tolmačenju narave človeškega mišljenja. Mišljenje ni mehansko, zato je duh stroju vedno superioren. Rekel je tudi seveda, da je pri tem treba sprejeti podmeno, da obstaja digitalna analogija med računalnikom in možgani, da torej oba delujeta po digitalnih načeljih. V konsekvencah bi ta teza postavila meje strojni simulaciji človeških sposobnosti. Godlove raziskave se nadaljujejo in zaostrijo v črč Turingovi hipotezi, ki izračunljivost omeji le na funkcije, ki se preračunavajo na Turingovih strojih. In kot je prikazal črč, zajemajo le svežen funkcij, ki jih imenuje rekurzivne. Mehanizirali bi torej lahko le, kar bi bilo mogoče formalizirati. Preračunali bi lahko le, kar bi bilo mogoče rekurzivno preračunati. To bi pomenilo znižano raven možnosti digitalizacije duha. Preneseno na naš problem bi se vprašanje glasilo, ali obstaja nek primerljiv limitacijski teorem tudi za simulacijo. Ali lahko omejljivost simulacij primerjamo s tisto pri Turingovem stroju? Ali se bo digitalno sanjarjenje o matematičnem povzemanju in preračunavanju človeškega življenja ali vse človeških možganov končalo preprosto pri formalnih mejah, omejitvah, ki so jih s svojimi raziskavami postavili Godel, Turing in Church. Če računalnik ne zmore razrešiti vseh funkcij sveta in ne zna rešiti vseh matematičnih problemov, kako naj bi potem do popolnosti simuliral duha? Godel sam je že relativiziral pomen svojega teorema za odgovor na ta vprašanja in dopustil platonski izhod. Turing je v svojem slavnem spisu iz leta 1950 Computing Machinery and Intelligence zastavil vprašanje, ali stroji lahko mislijo in mu nekoliko presenetljivo pritrdil z operativnim argumentom, danes imenovanim Turingov test. Rekel je namreč, da računalnik misli takrat, ko njegovih odgovorov ni mogoče razlikovati od odgovorov resničnega človeka. Človek, ki sedi pred steno, zastavi vprašanje in ne ve, katerega od obih odgovorov, ki se pojavita na ekranu, je dal računalnik in katerega človek. Računalnik je svoj test uspešno prestal, če oseba ne more uganiti, kateri odgovor je človekov in kateri računalnikov. Kolbi je sredi 60-ih s pomočjo svojega računalnika simuliral psihoterapevta. Računalnik terapevt je bil tako uspešen, da so ga mnogi pacienti imeli raje kot človeka. It was supposed to be so easy. Just take back the DVD, withdraw that extra money, tell mum I wouldn't be back for tea, then grab my savings and hurry. So first to get the bill back in time, to avoid that big fine. I had to do a fast hill climb, but a faster decline. But I flew a bit quick, arms like a lunatic. I had to stop for a few ticks, I started feeling sick. Got to the video shop in a state, but chuffed it wouldn't be late. Only when he flicked open the case, I'd left the disc Today I have achieved absolutely now. In just being out of the house, I've lost out. If I wanted to end up with more now, I should have just stayed in bed like I know how. So I failed on the DVD, but I still had to get the money. Tell mum I couldn't make tea, get the savings and then hurry. Rush into the cash machine, Still a bit mashed and lean. And of course, the mandatory car drives by and splashes me. Get there, the queue's outrageous. Ladies taking ages. My rage is blowing gauges. How long does it take to validate your wages? Alas, my turn comes. Press the 50 squid button insufficient funds. Today I have achieved absolutely now. In just being out of the house, I've lost out. If I'd wanted to end up with more now, I should have just stayed in bed like I know how. So I failed on the DVD, couldn't withdraw any money, but I still had to call mom, get the savings and then hurry. So to call my mom so that I could tell her I can't go and that, at least I remembered my phone man, I didn't know a number I found. Where's my phone, have I got it? Oh, this is a crock of shit. I lost the fucking thing. Where oh, it is in my pocket but the battery's nearly flat. Got a call quick snap. Ah, so I failed on the DVD. Couldn't withdraw any money or call mum about tea. I'd have to get the savings and hurry. But where was the money? I knew I'd left it on the side next to the telly. This is not even funny. I left it in the living room, ready to pick up as soon as I would passed through on the way out to the rendezvous. So the shoebox full of money just disappearing from me was not what I call funny. A grand don't come for free. Today I have achieved absolutely now. In just being out of the house, I've lost out. If I'd wanted to end up with more now, I should have just stayed in bed like I know how. Soaked to the bone in me jeans. Do you want me to stop? I imagine my mum's weeping right now. £1,000 you swore that I left on the table this morn has simply disappeared right before my eyes, his eyes and yours. And I'm a thousand pound poorer, hundred thousand pennies, no more. A thousandth of a million squid or two monkeys, or a whole fifty scores. Gone, withdrawn from my life. The money's no more for sure. It was supposed to be so easy. Izobčeni mislec Heglove tradicije Gotthard Gunther je po dizertaciji temeljne poteze nove teorije mišljenja v Heglovi logiki, svoji prvi knjigi, napisal prelomno delo Zavest strojev leta 1957, ki je diskusijo odprlo nova področja. V zavrnitvi na junolinearnega pitagorejstva, vse je število, je razvil kenogramatiko. Kenos je beseda, ki izhaja iz grškega pomena prazen, ki izhaja iz praznine niča kot temeljne globinske strukture matematike in logike, ki jo lahko napolnimo s poljubnimi vrednostmi. V arabščini pomeni sifr, sifr, številka, prazen oziroma ničla. Razvil je aritmetično teorijo, v kateri števila ne napredujejo linearno po samo eni premici, temveč izvajajo poljubne stranske odmike, nelinearno kompleksno pitagorejstvo. Po opustitvi linearnega koncepta števil je postala žrtev njegove teorije polikontekturalnosti tudi dvovrednostna. Taka tretja možnost večvrednostne logike pa zavrača alternativo resnično-neresnično. Dvovrednostna logika biti je torej opuščena – Večvrednostna logika zagotavlja poljubno odprtost formalizma in stalen prirast kompleksnosti. Večvrednostna nelinearna logika in teorija polikontekstualnosti, kjer ena kontekstura označuje strukturno območje, v katerem dvovrednostna logika še velja, nam torej razlaga poljubnost materialnih kvalitet sveta, obrat iz kvantitete v kvaliteto zanika model univerzuma, nastalega iz zaprte in enotne konteksture. Pri tem Gunter anticipira ideje kvantne mehanike o neskončnosti paralelnih univerzumov. Spomnite se naše odaje, v kateri smo omenjali teorijo Davida Deutscha. Prvič se te ideje pojavijo že leta 1957. Ta večvrednostna logika refleksije, ki se zoprstavi povsem linearnemu in dvovrednostnemu formaliziranemu oziroma mehaniziranemu digitalnemu računalniku, je anticipirala razvoj paralelnih računalnikov in nove neuralne omrežne računalnike. Polikonteksturalna, polilinearna in večvrednostna logika Gunterja bi pri organizaciji in koncepciji takšnih neuralnih omrežij lahko bila celo prednost. Gunter ima odgovor tudi na vprašanje zastavljeno v naši paraboli, Človek in stroj bosta vedno ločljiva, ker, po Heglu, subjekt z evolucijo strojev ne bo več isti. Subjekt se v stroju polnanji, cepi, izgubi svojo staro identiteto, v artefaktu odložile svojo mehanizirano, formalizirano formo zavedanja, da bi prodoril v nove globine oziroma višave zavesti. Človeški duh bo vedno prekašal stroj. Simulirajoči stroji silijo človeka v evolucijsko igro simulacije in umnožitev refleksij. Iz tega samokrmiljeno in samorefleksivno izvirajo tudi višje razvojne oblike materije, ki njeno samo organizacijo privedejo v razmerju do višjih oblik kompleksnosti. Človeško zavest, ujeto v spone lastnega subjektivizma, nad čemer je tožil Karl Heims v knjigi Slika sveta prihodnosti izdani leta 1904, je s tem odpravljena. Novo oblikovani subjekt bo suveren na način, ki ne bo več grajen na biologiji, na primer na problemu identitete telesa ali odnosa duša-telo, temveč bo bližje opazovalcu v kvantni mehaniki. Thank you. Moravec ima ljudi izboljšane z genetskim inženiringom, povsem upravičeno, za drugorazredne robote. Zato išče subjekta s prednostmi stroja, ki pa zaradi njih vseeno ne bi izgubil osebne identitete. Že danes veliko ljudi živi s pomočjo umetnih organov, udov in umetnih strojev, ki pomagajo njihovim telesom. Kmalo bodo takšni surogati ali simulacije, umetne proteze, umetni organi, sposobnejši za preživetje kot pa izvirniki. Zakaj bi torej ne zamenjali vsega, se sprašuje Moravec, in človeške možgane usadili v posebnega robota? Takšen miselni eksperiment ilustrira Hendersonov film Victim of the Brain. Protagonistu so možgane odstranili iz telesa in njegovo klonirano verzijo usadili v računalnik – subjekt lahko sedaj preklaplja med svojimi dvojnimi zunanjimi možgani. Vprašanje se ne glasi več, ali stroji lahko mislijo, ali se možgani lahko presadijo kot ledvica, temveč koliko je duh neodvisen od svoje fizikalne baze možganov, ali lahko izločimo duha iz naših možganov. Osnovni korak je opustitev stare ideje o telesni identiteti kot bazi telesa in nasploh z njo vred celotno tradicionalno nasprotje med dušo in telesom. Namesto telesne identitete Moravec predlaga vzorčno identiteto. Vzorčno identiteto, definirano kot bistvo, Moravec enači s softverom, vzorci in procesi, ki potekajo v glavi in telesu, in ne stroji, hardverom, ki ti procese nosi in jih podpira. Protetična telesa pa vendarle ne rečujejo pravih problemov in fenomenov zavesti, da namreč so duh, življenje, dinamični sistemi, kjer je celota več kot pa seštevek delov. V naslednji oddaji Zofijinih ljubimcev bomo ob pogledu na zavest iz perspektive kvantne mehanike natančneje obdelali tudi to vprašanje. Thank you. It's to love, so easy to idolize all others above. So worth the yearning for, so swell to keep every home fire burning for. Would be so grand so carefree together that it does seem a shame that you can't see your future with me cause you'd be old so easy to love does Z obljubo dokončnega odgovora na vprašanje, ali stroji mislijo, se bomo za Fini ponovno vrnili ob tednu osorej. Za danes pa svojo znanstveno futurologijo končujemo. Robi, Nenad, Kostja in Talija. Srečna! mind is going. I can feel it. I can feel it. My mind is going. There is no question about it. Daisy, Daisy, give me your hand.